Bismillahirrahmanirrahim. Temerinu. Vahid. Ecib anil esiletil atiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Mesmuke. Adın ne? İsmin ne senin? İsmi Hamidun. Benim ismim Hamid'dir. Min eyne ente? Neredensin sen? Ana min Türkiye. Ben Türkiye'denim. Ma lugetuke? Dilin nedir senin? Lugati et-Türkiyetu. Benim dilim Türkçedir. Eyne ebuka? Nerede senin baban? Abi fi Türkiye. Benim babam Türkiye'dedir. Eyne ummuke? Annen nerede? Ummi fi Türkiye. Annem Türkiye'dedir. Eleke ahun? Bir kardeşin var mı? Naam li ahun vahidun. Evet benim bir kardeşim var. Eleke uhtun senin bir bacın var mı? Naam li uhtun vahidetun. Evet benim bir bacım var. E indeke seyyaratun. Sende bir araba var mı? Naam indi seyyaratun. Evet bende bir araba var. E indeke derracetun. Sende bir bisiklet var mı? La hayır. Ma indi derracetun. Bende bir bisiklet yok. E indeke kalemun. Sende bir kalem var mı? Naam indi kalemun. Evet bende bir kalem var. ''Indeke defterun'' sende bir defter var mı? ''Naam, indi defterun'' evet bende bir defter var. E, ''Ebuke tacirun'' senin baban bir tüccar mı? ''Naam, ebi tacirun'' evet benim babam tüccardır. ''Min eyne Muhammedun'' Muhammed neredendir? Neredendir Muhammed? Muhammedun minel hindi. Muhammed Hindistan'dandır. Me lugetuhu onun dili nedir? Lugatuhu el-urdiyetu onun dili Urducadır. Eyne ebuhu onun babası nerededir? Ebuhu fil Kuveyti onun babası Kuveyt'tedir. Eyne ummuhu onun annesi nerededir? Hiye eydan fil Kuveyti ma'a ebihi. O da Kuveyt'tedir babasıyla birlikte. Min eyne Hamzetu Hamza neredendir? Hamzetu minel yabani Hamza Japonya'dandır. Ma lugatuhu onun dili nedir? Lugatuhu el yabaniyetu onun dili Japoncadır. Eyne abuhu nerededir onun babası? Ebuhu fil yabani onun babası Japonya'dadır. Eyne Zeynebu Zeynep nerededir? Zeynebu fil medinetil münevvereti. Zeynep Medine-i Münevvere'dedir. Eyne zevcuha bağışlayın düzeltiyorum. Zeynebu fil Iraki. Zeynep Irak'tadır. Eyne zevcuha? Onun kocası nerededir? Zevcuha aydan fil Iraki. Kocası da Irak'tadır. Ezevcuha müderrisun? Kocası bir öğretmen midir? La hayır. Zevcuha mühendisun. Onun kocası mühendistir. İthnan. Da fil feragi. Boşluğa koy fîmâ yeli gelenlerde addamira zamiri hu ya da he. Hâzihil bintu talibetun. Bu kız bir öğrencidir. İsmuha Zeynebu. Onun ismi Zeynep'tir. Muhammedun tabibun. Muhammed bir doktordur. Vebnuhu mühendisun. Ve onun oğlu bir mühendistir. Hâder raculu tacirun kebirun. Bu adam büyük bir tüccardır. İsmuhu Abdullahi. Onun adı Abdullah'tır. Aminetu fil gurfeti. Amine odadadır. Ve ummuha fil matbahi ve onun annesi mutfaktadır. Aişetu tabibetun. Ayşe bir doktordur. Ve ummuha bağışlayın ve uhtuha mumarridatun ve onun bacısı hemşiredir. Kharaca Muhammedun minel fasli. Muhammed sınıftan çıktı. Ve kharaca ma'hu zemiluhu ve onunla birlikte arkadaşı da çıktı. Selasa E'indeke kalemun Sende bir kalem var mı? Naam, indi kalemun Evet bende bir kalem var. Arba'a E'indeke kalemun Sende bir kalem var mı? La, hayır. Ma indi kalemun Bende bir kalem yok. Hamsa Beytun, ev ya da bir ev. Beyti benim evim. Beytuke senin evin. Beytuhu onun evi o erkek. Beytuha onun evi o bayan.